Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի եթերը շարունակում է Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Լյուդմիլա Ազատյանը։ Հերոստատեսության եւ ռադիոյի համար հոբելյանական այս տարին մոտենում է ավարտին։ Սա անցնող տարում մեր վերջին հանդիպումն է եւ այսօր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մի մարդու, որի հետ ակնկալում ենք ունենալ շատ անկեղծ ու հետաքրքիր զրույց։ Իմ հյուրը հերոստատեսության օր լրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանն է։ Ողջույն Սամվել, շնորհակալ եմ մեր հաղորդման հրավերն ընդունելու համար։ Բարև Յուլիա, շնորհակալություն հրավերի համար։ Սկսենք հենց նրանից, թե դու ինչպես հայտնվեցիր հեռուստատեսությունում, որովհետև ես գիտեմ, որ դու ֆիզիկա-մաթեմատիկական կրթություն ես ստացել, ճիշտ եմ։ Իհարկե, կրթությունս ֆիզիկա-մաթեմատիկական է, սակայն ինչպես ասում են, քանի որ ֆիզիկան ու լիրիկան իրար մոտ են, այդ առումով ստացվեց այդպես, որ տեխնիկական կրթությունը չխանգարեց, որպեսզի զբաղվեմ լրագրողական աշխատանքով ինձ թվում է այն ինձ ավելի օգնես, որովհետև գիտեք, բնական գիտությունները վերլուծական միտքը, վերլուծական միտքը ընդհանրում տրամաբանություն, իսկ մեր աշխատանքում դա շատ կարևոր է։ Իհարկե, իսկ հանգամանքների բերումով է հայտնվել լրագրության աշխարհում, թե դա քո գիտակցված ընտրություններ։ 10-րդ դասարանում որոշել է, որ անպայման պետք է լրագրություն մասնագիտությամբ ստանայի, բայց ստացվել էր այնպես, որ ֆինանսական սուղ միջոցների պատճառով չէի կարողացել ընդունվել լրագրություն։ Դե քանի որ նաև տեխնիկական գիտություններն էին նաև ինձ մոտ, մտածեցի, որ պետությունը հրախուսում է, կարող եմ ասենք օգտվել այդ հրախուսանքից, լիմիտով գնալ, ուսում ստանալ, գալ եւ շարունակել, ասինքն։ Ստացվեց այդպես, բայց հետագան ցույց տվեց, որ իմ այդ որոշումը երևի մի քիչ սխալ էր։ Մեղադրում ես քեզ հանգամանքների զոհ դառնալու համար։ Ոչ, չեմ մեղադրում, նորից եմ կրկնում, որ տեխնիկական կրթությունը ինձ միայն օգնել է։ Դու գլխավորում ես լուրերի խմբագրությունը։ Հետևապես ամենատեղեկացված մարդկանցից մեկն ես։ Կարող ես ասել, հեշտ է տեղեկացված ապրելը առհասարակ, թե դժվար։ Քանի որ ես գլխավորում եմ օր լրատվական ծրագիրը, որը նաեւ Արցախյան մեդիա դաշտի հիմնական լրատվամիջոցներից մեկն է։ Ոստի մենք ունենք պարտավորություն մեր հերոստատիտողի արժե, մեր լսարանի արժե։ Տալ թարմ օբյեկտիվ տեղեկատվություն, տալ արժեքավոր լուրեր։ Մենք ամեն օր ստանում ենք տարբեր ինֆորմացիաներ եւ դա մշակելու փաթեթավորելու, այսպես ասած, խմբավորելու կարիք է ունենում եւ հետո լսարան մատակարարելու գործընթացը տեղի ունենում, չէ՞։ Հիմա եթե մենք տեղեկացված չլինենք, կոնկրետ ես տեղեկացված չլինեմ, իհարկե ինչ որ բան թերի կլինի, ինչ որ բան բաց կմնա եւ որ เป զի մեր լսարանը իհարկե մենք միշտ աշխատում ենք որ เป զի հնարավորինս շատ ինֆորմացիա հնարավորինս ուշագրավ ինֆորմացիան մատակարարենք մեր լսարանին, որպեսզի մեր հերոստատիտողը չօգնի Հայաստանից։ Ապրում ենք տեղեկացված լինելու ռեժիմով։ Ռեժիմով, իհարկե։ Եվ առաջին հերթին մենք աշխատում ենք նախ որպես մասնագետ, հետո մարդ, որպես մարդ տեղեկացված։ Իսկ շատ բարդ է տեղեկացված մարդ դնելը այսինքն կարող ես գիշերը լավ չքնել կամ ընդհանրապես չքնել օրվա մեջ գլխիդ մեջ անընդհատ մտքեր կարող են գալ գնալ այսինքն այդ շրջապտույտի մեջ կարող ես քեզ այնքան էլ կոմֆորտ չես գալ խոսքը հենց դրա մասին էր ես ուզում եի իմանալ զուտ մարդկայնորեն ինչպես է ազդում մարդու կյանքի որակի վրա տեղեկացված լինելը ես օրինակ կնախընտրեի եթե ազատ ժամանակ ավելի շատ գյուղում լինել սարերում լինել անտառում լինել այդ հոսքից լրիվությամբ կտրվել շատ լավ եւ այսպիսի մի հարց։ Կարծում եմ շատ պատասխանատու գործ է լուրերի բաժինը գլխավորելը։ Ես ճիշտ եմ պատասխանատու է եւ ես փորձում եմ այդ պատասխանատվությունը, այդ պարտավորությունը ավելի ճիշտ հնարավորինս լավ իրականացնել իհարկե փորձում ենք միասին, մենք մեծ թիմ ենք եւ այդ թիմային աշխատանքով փորձում ենք լավ product ներկայացնել։ Ես իհարկե ուզում էի այս նախատոնական օրերին թեթև թեմաներից խոսել միայն, բայց չեմ կարող չհարցնել, ինչպես է որոշվում օրլրատվականի քաղաքականությունը եւ ինչ սկզբունքով։ Օրլրատվական ծրագիրը անդրադառնում է երկրում տեղի ունեցող տարաբնույթ քաղաքական, հասարակական, մարզամշակութային, չգիտեմ, տարբեր երաժշտությունների Մենք կամում ենք ամենակարևոր այդ իրադարձություններից։ Մենք առաջին հերթին փորձում ենք բավարարել մարդուն, Արցախցուն, հասարակ, սովորական մարդուն, ինչ պահանջներ ունի ինքը։ Այսինքն այն ամենը, ինչ կատարվում է, ասենք, Ստեփանակերտում, հասցնել հերավոր շրջանի, հերավոր բնակավայրին եւ հերավոր բնակավայրում տեղ ունեցած հասցնել Ստեփանակերտում ապրող մարդուն։ Ինչ թվում է մեր ամենակարևոր առաքելությունը այդ կապի ձևավորումն է։ Եթե 5 բալանոց սանդղակով գնահատելու լինեինք Արցախում արկա խոսքի ազատությունը, ինչպես կգնահատեիք այն։ Խոսքի ազատությունը դա ընդհանրապես ազատություն ասվածը դա շատ հարաբերական է։ Չեն կարող ասել մենք լրիվությամբ ազատ ենք եւ ոչ մի լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ ամբողջ աշխարհում չի կարող ասել, որ ինքը ազատ ու անկախ է։ Ամեն դեպքում ինչ որ մի առաքելություն ունի այդ լրատվամիջոցը եւ հետեւաբար լրագրողը։ Մենք տարայում ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդին, իրականացնում պետական քաղաքականություն։ Եվ քո կարծիքով մենք ավելի շատ կաշկանդված ենք ներքին ցենզուրայով, թե արտաքին պահանջներից ներքինի առումով իհարկե մեզ ոչ մեկ չի արգելում ինչ որ ազատ արտահայտվել բնականաբար։ Մենք ասում ենք այն, ինչ մտածում ենք բայց եթե լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ ես, լրատվամիջոցը ունի սկզբունքներ եւ դու դեմ ես այդ սկզբունքներին, բնականաբար պետք է հարգես եւ չաշխատես այդ լրատվամիջոցում։ Եթե դու հարգում ես լրատվամիջոցին, դու քո լրատվամիջոցը հարգում ես, ասինքն ինքդ քեզ, պետք է աշխատես այնպես, ինչպես քո լրատվամիջոցն է պահանջում։ Արտաքին ազդակների առումից ցումը ավելի լայն հասկացողություն է եւ այդտեղ խորանալ մի քիչ ավելի դժվար կլինի։ Իհարկե, եթե մենք միջազգայինորեն ճանաչված լինենք, մեր ճանաչային տարբեր այդ լրագրողական կազմակերպություններ որոշակի դիտարկումներ իրականացնեին, մեր լավ ու վատ կողմեր, ասենք, նշեին, իհարկե մենք էլ կարող ինչ որ աշխատելու, ինքնամարքրվելու տեղ կբացվեր։ Մեզ համար էլ հեշտ կլիներ երևի թե։ Այնուամենայնիվ 5 բալանոց սանդղակի մասին։ Խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող նման գնահատական տալ անկեղծ։ Իսկ հաճախ ես կամ լինում է, որ հակադրության մեջ մտնես ինքդ քեզ հետ, քո խղճի հետ եւ նաեւ տնորինության հետ աշխատանքում։ Այո։ Չկա աշխատող, որը, ասենք, տնօրինության հետ միշտ հարաբերությունները հարթ լինի դա բնական է։ Խոսքս ոչ թե անձնական խնդիրների մասին է, այլ զուտ տեղեկատվական միայն գործնականի մասին է։ Իհարկե, կարող են լինել անհամաձայնություններ, որը քննարկվում, միասին վերլուծում ենք եւ միասին ընդունում ենք այն որոշումը, որը իրականում պիտանին։ Այսինքն որոշողը մենք ենք։ Մեր ստեղծագործական խումբը, որի հիմնական օղակներից մեկն է հենց տնօրինությունն է եւ տնօրինության այդ քննարկումների միջոցով կարող ենք ստանալ լավ արդյունք իրականում։ Իհարկե տնօրինությունը չի ասում այսպես է ու վերջ, իհարկե այդ ամեն ինչը քննարկումների խողովակով է անցնում եւ ըստ այդմ ցույցում է նորմալ է դիտողություններ, չգիտեմ, որ կան չեն, ինչ որ Իհարկե կարող են լինել դիտողություններ, եթե դու աշխատող ես, դու չես կարող 100% անոնց լավ աշխատող լինել ինչպես անթերի մարդ չի լինում կյանքում, այնպես էլ անթերի աշխատող ինձ թվում է չի լինում։ Ամեն դեպքում ինչ որ միտեղ լինում է, որ մենք թերանում ենք, եւ այդ դիտողությունն էլ պետք է, որպեսզի մենք քիչ թերանանք։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ թե ասենք տեխնիկական կամ զուտ ինչ որ մի հա։ սխալը, այլ մոտեցումը, դիտարկումները, զուտ լրագրողի մոտեցումը։ Ստեղծագործական աշխատանքը այնպեսին է, որ դա տվյալ, ասենք, խնձորի մասին ես կարող եմ այլ կերպ խոսել, դու կարող ես այլ կերպ խոսել։ Դա ստեղծագործական աշխատանք է։ Բայց հնարավոր է, որ ես ավելի լավ խոսեմ դրա մասին, քան դու կամ հակառակը։ Կարող օրինակ չէ տնօրինությունը ավելի լավ կողմը ցույց տա եւ մենք համաձայնենք որ իրականում կարելի է այդպես շարադրել միտքը եւ ոչ թե այսպես։ Այսինքն դա է ստեղծագործական process-ը եւ խնդիր չի կարող լինել։ Ստեղծագործական առումով զուտ ասենք ինչ որ դիտողություններ որպես այդպիսին հատուկ չեմ հիշում, ավելի շատ տեխնիկական բնույթի դիտողություններ կարող են լինել, չգիտեմ, մոնտաժ, գուցե ինչ որ մի բառեր սխալ ընտրված, որը պետք էր ուղղել, Բարձ է։ Իսկ սեփական խղճի հետ միշտ հաշտ է սապրում։ Այո ես ինքս ինձ չեմ դավաճանում այսինքն եթե մտածում եմ որ այդպես պետք է լինի ուրեմն այդպես պետք է լինի ինձ համար առաջնայինը որպեսզի աշխատանքում ամեն ինչ հարթ լինի մարդկային հարաբերություններում ամեն ինչ ճիշտ լինի բաց լինի որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր սրտերում այդ մակրությունը պահպանենք եւ եթե այդ մակրությունը չպահպանենք մենք չենք կարող լավ արդյունք տալ դա հնարավոր չէ եթե մենք մեր բարոյական մարդկային նկարագիրը բարձր պահենք բնականաբար մեր տեքստերում էլ մեր մտքերում էլ այդ մակրությունը կլինի։ Եվ այդպեսով նաև լավատեսությունը կհաղորդենք մեր հերոստատիտողին։ Շատ լավ։ Լինում է, որ հոգնես ամեն ինչից, չգիտեմ, հիասթափվես։ Խոսքը ոչ թե զուտ մասնագիտական, հենց անմիջական պարտականություններին է վերաբերում, այլ այն բազմաթիվ մեծ ու փոքր խնդիրներից, որ առաջանում են գործի կազմակերպման ընթացքում, որոնք գուցեև պիտի չլինեին էլ, բայց իրականում կան եւ մեզնից շատ էներգիա, շատ նյարդեր ու ժամանակ են խլում իրականում մեր աշխատանքը այդպես է, որ իրականում մեզանից եւ էներգիա են խլում, եւ նյարդեր, եւ ժամանակ, դա մեր աշխատանքի բնորոշող հիմնական գիծն է։ Իհարկե լինում են նաև երբ հոգնում ենք, հիասթափվում ենք, բայց դա երևի շատ քիչ է տևում։ Ինձ ընդամենը պետք է մաքրոտ մի քիչ քայլել եւ այդ մտքերս նորից իրար մոտ կգան։ Բայց իրականում ես էլ եմ շատ հոգնում եւ անընդհատ լարվածության մեջ եմ։ Եվ անհրաժեշտ է ինչ-որ լիցքաթափել։ Լիցքաթափել այդ ամեն ինչից։ Դու դա process է, որ անընդհատ մենք իրականացնում ենք, այսինքն հոգնում ես, լիցքաթափում ես, նորից սկսում ես աշխատանքի, դա բնական պես գործընթաց է։ Եվ այդքան հեշտությամբ ես կարողանում ուժ գտնել քո մեջ, ամեն ինչ նորից սկսելու համար։ Իրականում ես չեմ սիրում հանձնվել, ես սիրում եմ աշխատել, պայքարել։ Իհարկե լինում է մեկ-մեկ, երբ այդ ամեն ինչից հոգնում ես, ասում ես «Դե լավ է հերիք է ասենք, ավելի լավ է։ Ես ինքս միայնակ, այդպիսի մտքեր են լինում, բայց հետո հասկանում ես, որ չէ, այդպես չի կարող լինել։ Ամեն ինչ միասնության մեջ է ավելի արդյունավետ։ Ես հիշում եմ Շարլ Ազնավուրի խոսքերը, որ ասում է. հաճախ է լինում, որ երեկոյան հիասթափված ու աշխարից հոգնած պարկեմ, բայց առավոտները միշտ զարթնում եմ ուժով ու եռանդով լցված, եւ գործին լծվելու վճռականությամբ։ Հրաշալի միտք։ Միանգամայն ճիշտ է մեր ամենահայտնի ու ամենամեծ հայրից մեկը իհարկե ազնավորը։ Իրականում այդպես է, երբ հոգնած, ամեն ինչ հիաստափված պարկում ես քնելու, առավոտը միշտ ավելի լավն է լինում։ Այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ ոդկ դրեցիր հերոստատեսության շեմին, պատկերացնում էիր, որ կգա մի օր, երբ այսպիսի պատասխանատու պաշտոն կվստահվեր քեզ իմ կյանքում այնպես ամեր դասավորվել, որ ես կարելի ասած չեմ սպասում, ասենք ինչ որ բանի կամ հատուկ ձգտումներ չեմ ունենում։ Դա գալիս է ինքնեստիկյան աշխատանքի ժամանակ։ Չգիտեմ, ինձ թվում է չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում, երբ առաջնական ոդ դրեց հերոստատեսություն, այդպիսի գաղափար անգամ չունեի։ Նրանք, ովքեր սիրում են կարիերա կերտել, ասում են, որ դա սխալ է, պետք է ունենալ ինչ-որ նպատակ եւ բարձրանալ այդպես։ Բայց իմ պարագայում մի քիչ այդպես չէ, դե թե ստեղծագործական միտք ունես, ստեղծագործական ոլորտի մարդ ես, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, ասինքն դու անընդհատ մտածում ես ստեղծագործելու մասին եւ աստիճանը, կարիերայի աստիճանը մի քիչ աղոտ է քո համար լինում չգիտեմ, բարակայում այդպես էր ամեն դեպքում, բայց ստացվեց այնպես, որ դա ինքնստիկյան եկավ։ Ինչ ես կարծում, ինչից է կազմված հաջողությունը, եթե այսպես մի բաղադրատոմ սկազմելու լինենք։ Հաջողությունը կախված է մեր լավատեսությունից։ Իրերին սթափ նայելու իրադարձությունները ստապ գնահատելու կարողությունից։ Եթե մենք փորձենք ամեն ինչ մի քիչ լավը տեսնել, փորձենք ասել, որ բաժակը իրականում կիսով չափ լիքն է, իստում հաջողությունը կլինի մեր կողքի։ Բայց եթե մենք անընդհատ ասենք, որ չէ, բաժակը լիք չէ, կիսատ է, կիսատ է, կիսատ է, ամեն դեպքում հաջողություններ կհոգնի մեզանից, պետք է ավելի լավատեսությամբ նայել կյանքին։ Չգիտեմ, ինձ համար լավատեսությունը հաջողության ամենամեծ գրավականը։ Եվ նաև քեզ բնորոշող ամենավառ գծերից մեկը գուցե։ Նախասիրություններից խոսենք, բայց նախքան քո սիրած զբաղմունքից հարցնելը, ուզում եմ ողջենք, արդյոք դրա համար ժամանակ մնում է թե չէ։ Նաև ասեմ մեր ռադիո լսողներին, որ իրականում լրատվականի գլխավոր խմբագրի աշխատանքը շատ ծանր ու պատասխանատու գործ է։ Գուցե հրուստադիտողը ամեն օր չի նկատում դա, չի գնահատում, չի տեսնում այդ աշխատանքը, բայց էկրանից այն կողմ այդ աշխատանքը արվում է եւ այն բավականին մեծ աշխատանք է։ Իհարկե լրատվականի աշխատանքը ծանր է, պատասխանատու է ամեն օր հեռախոսազանգեր, նախապատրաստական աշխատանքներ, կազմակերպչական տարբեր բնույթի աշխատանքներ, հետո խմբագրման process, հեռուստարտադրանքի ամենակարևոր փուլ, բայց ամեն դեպքում դու էլ մարդ ես եւ դու էլ փորձում ես գտնել ժամանակ եւ ինքդ քեզանով զբաղվել։ Ես սիրում եմ երաժշտություն լսել, կարդալ գիրք, բայց երբեմն երբ երեկոյան մտնում եմ տուն, ասենք հոգնած, երեխաներից մի քիչ խաղում ես, նստում ես բազմոցին, ինչ որ օրվա իրադարձությունների մասին ընտանիքի հետ կիսվում, ու երբ փորձում ես ասենք մի երկու րոպե ժամանակ գտնել եւ ինչ որ գիարվեստական գիրք բացել, այդ գիրքը բացելը եւ քո աչքերը փակվելը մեկտեղում <laughs> է եւ իրականում զգում ես, որ այդ վասկի մեջ շատ ժամանակ չես աս հասցնում ապրել այնպես, ինչպես ցանկանում ես, բայց կյանքը այնպես է ստեղծված, որ շատ հաճախ նա է թելադրում, քան մենք ինքներս։ Դեմ Արցախյան իրականությունում այդպես է ընդունված։ Երբեմն մենք մեզ համար ժամանակ չեն գտնում։ Եվ որ ավելի ցավալի է ընտանիքի համար։ Դա էլ կա, դա էլ կա, երբ առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 9 աշխատանքի ես, երեկոները պետք է դուրս գալ, զբոսնել, կամ ասենք երեխաներին պետք է տանել ինչ-որ մի հետաքրքիր վայր, ասենք թատրոն, տարբեր ներկայացումներ, իսկ դու ժամանակ չունես ես երեխաները խնդրում են, դու անտապ պատճառաբանում ես, չեմ հասնում, երեխաներն սկսում են չհասկանալ քեզ։ Ու առանց քեզ են մեծանում։ Դա շատ ցավալի է, բայց այդպես է։ Մեր հաղորդման վերջին ու ավանդական հարցը, վերջին գիրքը, որ կարդացել եք եւ մի գիրք, որը խորհուրդ կտայր կարդալ մեր ռադիո լսողներին։ Բոլորին վերջերս ընթերցել եմ Ծայկներ Ջերնոնի գիրքը, շատ հետաքրքիր, շատ լավ պատմություն եւ այդ գիրքները խորտ կտայի որպես ընթերցան։ Իհարկե շատ լավ գրքեր կան, բայց եթե ասեցիք մեկը հիմա դա եմ խորտ տալիս, որովհետեւ ամենաթարմ տպավորությունները հենց այդ գրքից են։ Շնորհակալություն Սամվել հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի տարեվերջյան թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։